do do do do do. Oh, ah, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Oh! Então solta de novo pra nós, Brasil. Nossa, que delícia esse baile, tá uma uva. Nossa, que delícia esse baile, tá uma uva. Virou disputa. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Tem a loira, morena, branquinha e as ruiva. A loira, morena, branquinha e as ruiva. O grave bate, uh -uh, tua bunda pula, vai. Quando bate o grave a sua bunda pula. Bum bum bum bum bum. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Bum bum. Com a bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Bum bum. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula. Bum bum bum bum bum. Então solta de novo pra nós o Brasil. delícia esse baile, tá uma uva. Nossa, que delícia esse baile, tá uma uva. Virou disputa. Bum, bum, bum, bum, bum. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Tem a loira, morena, branquinha e as ruiva. A loira, morena, branquinha e as ruiva. O grave bate, uh -uh, tua bunda pula, vai. Quando bate o grave, a sua bunda pula. Bum, bum, bum, bum, bum. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, bumbum, com a bumbum mais bate, bumbum, com a bumbum mais pula, bumbum, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, com a bumbum mais bate bate, com a bumbum mais pula. Bum, bum, bum, bum, bum. Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão. Nós desce